Mi vam iznosimo dokaze, ako pameti imate. هم الكذاب إليكم يا بني قومي رسالة وفي أحضانها نشر العتاب Vi njih volite, a oni vas ne vole. A vi vjerujete u sve knjige. Kada sretnu govore, vjerujemo. A čim se nađu nasamo, od sržbe prema vama grizu vrhove prsta svojih, reci, umrite od muke. Allahu su zaista dobro poznate misli svačije. إليكم والأسى والحزن ماثل ماثل على الأطلال وكتست الشعاب Mi kažemo, draga braćo, muslimani nisu teroristi. Muslimani ne žele nikome zlo. Muslimani žele da žive po islamu, po vjeri koja im je objavljena, da slijede put Muhammeda sallallahu alaihi sallam i svima onima koji nisu u islamu nude islam kao spas na ovome i na onome svijetu. كذا آسام تحتضن البلايا من الهندوس وانتشر العذاب وفي الشيء Bolnu patnju na vijesti licemjerima, koji prijateljuju s nevjernicima, a ne s vjernicima? Zar kod njih traže snagu, a sva snaga pripada samo Allahu? سقور العز قد نامت وغنى حمام السلم وانتفش الغراب أيا إسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Hvala Allahu Đelešanuhu, gospodaru svjetova, i neka salavat i selam na našeg vjerovjesnika, Allahovog minjenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Hvala Allahu Đelešanuhu koji nas je učinio muslimanima, koji nas je uputio na pravi put, jer mi uistinu ne bi bili na pravom putu da nas Allah Đelešanuhu nije uputio na njega. Prema tome, svako od nas kome Allah Đelešanu podari u svjetlu upute treba da bude svjestan te Allahove blagodati i tog nijemeta u ovim teškim vremenima, u vremenima raznih zabluda i u vremenima kada ovaj islamski umet proživljava najteže trenutke ili možda najteže trenutke u svom postojanju. S obzirom na dešavanje u svijetu, s obzirom na aktuelne događaje, odabrali smo da govorimo o jednoj temi Govorit o kršćanskom stavu ili stavu zapadnih zemalja ili kršćanskih zemalja sprem islama i muslimana. U sjeni svega ovoga što se događa, nema sumnje da je bitno o toj temi govoriti i postaviti nekoliko pitanja na koje treba da odgovorimo. A prvo od tih pitanja jeste zašto kršćani ili zapadni svijet i Amerika danas, zašto imaju takav stav naspram islama i muslimana, u vremenu kada muslimani nisu nikad bili mirniji do danas, u vremenu kada se ne vodi džihad, u vremenu kada nema islamskih osvajanja, zašto su kršćani ovako nastrojeni i zašto imaju takav stav prema muslimanima islamu. Prateći, draga braćo, kroz historiju, odnose na relaciji zapad-islamski svijet, uočava se da zapad ili kršćanski svijet prema muslimanima ima jednu mržnju i neprijateljstvo koje se ispoljava u razno raznim vidovima i formama. Postavlja se pitanje zašto Zapad ima takav stav. Prateći historiju naći ćemo odgovor i u historiji i naći ćemo odgovor i u riječima uzvišenog Allaha Đelešanuhu kada kaže A'udhu billahi min šeitan rođim Wadda kathirun min ahli kitabi lau yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Kaže uzvišen Allah Đelešanuhu, mnogi sljedbenici knjige jedva bi dočekali da vas vrate u nevjernike nakon što ste vjernici postali i to je svoje zavisti prema vama nakon što im je istina postala jasna. I ovo je jedan bez sumnje glavni razlog što kršćani i židovi zajedno sa njima imaju takav stav naspram islama i muslimana. I pored toga što historija često puta potvrđuje da su muslimani imali veoma korektan i veoma lijep odnos naspram kršćana i židova kada su bila u toku islamska osvajanja, kada su širili islam u cijelom svijetu. I to je znači prvi razlog zašto se oni prema nama tako odnosi iz haseda, i zavisti, zbog toga što oni znaju da je ovo istinska vjera i zbog toga što oni znaju da su njihove objave iskrivljene, I to je naravno glavni razlog njihove mržnje i neprijateljstva. Pored toga imamo i drugi razlog, a to je činjenica da se oni pribojavaju islama ili ekspanzije islama. Pribojavaju se da se muslimani ponovo ne vrate svojoj vjeri, da je istinski ne prihvate i da krenu osvajati svijet kao što su ga je prije osvajali, naravno šireći tu Allahovu Đelešanuhu vjeru, što im je obaveza, a ne šireći jeli, varvarizam kao što to oni nazivaju jer oni džihad prozivaju i nazivaju ga varvarizmom. Ne bi bio problem da se takav odnos prema muslimanima nalazi samo kod pojedinaca, kršćana ili židova ili nekih grupica i grupacija. Nažalost, to su stavovi država, stavovi čitavi alijansi kao što je danas na sceni i to nam je najbolji primjer i najbolji pokazatelj. Malo je onih kršćana, bez obzira bili oni političari ili obični ljudi koji su objektivni i realni kada su pitanje muslimani, malo je onih kršćana koji žele da priznaju istinu, koji žele da kada su pitanje muslimani da realno pristupaju stvarima i problema koji se dešavaju u svijetu. Nažalost, sve to je zavisti i mržnje i straha, kao što sam rekao. I naravno, ta zavist i mržnja prema muslimanima i strah od ekspanzije islama su veliki faktori u formiranju politike prema muslimanima. Kada je u pitanju politika zapada i politika, recimo, kršćanskih zemalja, to su veoma bitni faktori. S druge strane, mnogi koji dobro ne poznaju islam, draga braćo, često postavljaju pitanje zar je neophodno, zar je neizbježan taj sukob između islama i kršćanstva ili zar je neizbježna ta borba i ta neprestana previranja između islama i kršćanstva. I postavljaju pitanje zašto među muslimanima postoje radikalni muslimani koji ne vole zapad, ne vole kršćanstvo, koji nisu tolerantni i tako dalje i tako dalje. Naravno, to su pitanja oni koji dobro ne poznaju islam. Odgovor takvima je da u istinu ti radikalni muslimani ne žele ništa drugo to da praktikuju islam, da žive po islamu, da sprovode ono što im je Allah Đelešanu naredio, međutim, kršćanski svijet, a naročito danas i naročito u zadnjim desetljećima ne dozvoljava muslimanima ili muslimanskim skupinama koje žele da se probude iz ovog dubokog sna, ne dozvoljava im da sprovode islam onako kako oni žele i ne dozvoljava im da sprovode islam u svim porama svoga života. Naravno njihov cilj je da se islam svede samo u džamije, na klanjanje i badete, dok ne dozvoljavaju da islam prodre u ljudski život, da uređuje kompletan ljudski život, sve svire ljudskog života. I naravno, nisu muslimani krivi što su kršćani zalutali, židovi, nisu muslimani krivi što su njihove objave iskrivljene jer su i oni sami iskrivili. Mi znamo da je jedina vjera koja kod Allaha Đelešanu priznata, to je islam. I mi pozivamo sve kršćane i sve židove da prihvate islam, jer je to spas za njih na ovom i na onom svijetu, jer u protivnom bit će stanovnika džehennema. To je ta istina koja njih boli, i to je ta istina koju neće da priznaju i to je ta gorka istina koja ih peče i zbog koje sprovode ovakvu politiku protiv muslimana koju sprovode. s te mržnje u kojoj govorimo i zavisti i straha i neprijateljstva povedeni su krstaški ratovi kroz historiju gdje su muslimani uveliko ugnjetavani, gdje su muslimani ubijani, rušene su džamije ili su pretvarane u crkve, spaljivane su islamske biblioteke, ubijane su islamske vođe, islamski učenjaci koji su vodili muslimanski narod i ti krstaški ratovi trajali su vijekoma i to je rezultat ove mržnje i ove zavisti kršćana prema islamu i muslimanima. Kao što sam rekao, ti krstaški ratovi imali su velikog uticaja da su muslimani dospjeli u ovakvo stanje u kome se danas nalazi. Imamo dosta primjera koji nam pokazuju kroz historiju kako su odvijali ti krstaški ratovi, koliko je muslimana stradalo, koliko je to unazadilo muslimane i to je ta kršćanska Evropa i to je ta Evropa koja se hvali svojom historijom i svojom civilizacijom i koja nam danas natura neku demokratiju koja se samo sprovodi kada su oni u pitanju, međutim kada su muslimani u pitanju sprovodi se samo diktatura i sprovodi se tortura. Navešemo samo neke primjere šta su kršćanski ratovi uradili muslimanima i koliko su ih unazadili. Najbliži nama primjer i najbolniji primjer je primjer Španije. Mi znamo da je Španija bila muslimanska i znamo da je to bio jedan primjer islamske civilizacije i kulture i napretka koji je čak uticao i na poboljšanje političkih i kulturnih kretanja u samoj Evropi. Međutim, kao što znamo, 2. januara 1492. godine podignut je krst na džamiju Alhambru, I to je bio proglas o završetku islamske vladavine u Španiji, to je bio proglas o nestanku muslimana s toga prostora. Tako su se izbrisali tragovi te jedne velike civilizacije, velike kulture. Kao što znamo, mnoge džame su srušene, neke su od njih pretvorene crkve. Muslimani su pobijeni, protjeravani. Zabranjeno je javno ispovjedan vjere Islama. Zabranjeno je čak nadjevanje muslimanskih imena. Zabranjena je nošnja islamska tako da su mnogi muslimani koji su ostali živi bili prinuđeni da bježe i da spašavaju svoju glavu. To je bio nezapančen teror i genocid i nezapančen poraz muslimana jeli, u historiji. Naravno, onaj ko bi se pobunio proti takve politike i takvih odluka bio je kažnjavan, bio je žestoko mučen i na kraju spaljen. I ovako je završilo postojanje miliona muslimana u Španiji. Za kratko vrijeme nije ostao ni jedan musliman koji je mogao da sprovodi javno svoju vjeru. I to je ta braćo kršćanska Evropa I to je ta kršćanska civilizacija. Naravno, na čelu tih krsaških ratova bili su na prvom redu Francuzi i Englezi, koji su najviše bola e, i e, jada zadali muslimanima. A naravno, danas ne zaostaju za njima ni Amerikanci koji u svijetu predstavljaju jednu veliku silu, jednog velikog svjetskog policajca koji sebi dozvoljava da se petlja i u najsitnije pore ljudskog života, najsitnije odnose u samim državama kao što znamo ovdje i kod nas, jeli, petljaju se one stvari koje čovjek ne može ni da zamisli. Znači, kada u pitanju odnos Amerike prema muslimanima, oni nimalo ne zaostaju za engleskom i francuskom. I odnos Amerike sprem islame muslimana je utemeljen na istim principima, na principima mržnje i neprijateljstva. Zato kaže, godine 1967. savjetnik predsjednika Johnsona je rekao, Istorijski tokovi potvrđuju da je Amerika sastavni dio zapadnog e, svijeta, njegove filozofije, ideologije i sistema i to je čini da prema istočnom islamskom svijetu zauzme neprijateljski stav. Amerika ne može da zauzme drugačiji stav jer bi to predstavljalo negiranje njenog jezika, kulture, filozofije i njenih osnivača. Znači kada su oni u pitanju, oni zauzimaju isti stav, a najbolje to potvrđuju zadnji događaji oko Afganistana, oko ovog napada koji bez sumnje predstavlja jedan novi krstaški pohod ili jedan novi krstaški rat. Nema sumnje da su ovo trenuci veoma teški za čitav islamski umet. Svakog muslimana i mu'mina koji ima je li u svom srcu imalo imana boli ono ono što se dešava oko Afganistana. Nažalost, ta naša braća su nepravedno ili bespravno napadnuta, ostavljeni su sami, prepušteni su samo uzvišenom Allahu Đelešanuhu, kao što je to izjavio Mula Omer, Jedino im je ostao svevišnji gospodar na kojeg se oslanjaju. Onaj ko se osloni na svevišnjeg gospodara, on mu je dovoljan. Kao što je to rekao Ibrahim a.s. kada je bačen u vatru, hasbi Allahu ni'mal vakil, dovoljan, mi je, dovoljan mi je Allaha divan li on pomagač. Nažalost, ono što boli jeste da su islamske vlade ili vlade muslimanskih zemalja stale uz Ameriku i da su na taj način podržale ubijanje muslimana, što je veoma opasna stvar – jer postoji konsenzus među islamskom ulemom da onaj koji na bilo kakav način, pa čak i mišljenjem, podrži nevjednike u borbi protiv muslimana, da je on čisto od islama. Nažalost, takvo je stanje. Međutim, ono što raduje i ono što jeli, daje tračke nade jeste da su narodi, muslimanski narodi, općenito islamski raspoloženi i bratski raspoloženi prema našoj braći u Afganistanu i da oni ne podržavaju takvu politiku. Nažalost, među njima ima onih koji podržavaju, ali su većina oni koji to podržavaju. Što se tiče Francuske, kada su pitanje krstaški ratovi, i oni imaju, kao što sam rekao, imali su isti stav. Nakon okupiranja Sirije i nakon okupiranja Damaska, general, francuski general Goro se direktno usmjerio prema mezaru Salahudina i ubije, šutno ga nogom i rekao, evo nas Salahudine, vratili smo se. Znači, to, su, to je jedan od krstaških ratova gdje je pao Damask. Nakon pada kuca 1967. godine, Čerčil je rekao osvajanje kuca iz ruku muslimana je bio san ivreja i kršćana. Radost kršćana nije ništa manja od radosti ivreja. Kuc više nije pod muslimanskom vladavinom. Ovo su činjenice koje potvrđuju njihovu politiku i njihov odnos prema islame muslimana. Zašto ne ostaje muslimane na miru da žive u svojoj vjeri, da žive spokojno, da šire tu božansku poslanicu i tu sreću i među kršćanima, među židovima. Muslimani ne žele nikome zlo, čak i nevjernicima, jer prvo, kao što znamo po islamskim propisima, kada je u pitanju žihad, onima koji nisu u islamu, nudi se islam, da se upoznaju sa islamom, da prime vjeru, da prime islam i da im to bude sreće i na ovome i na onome svijetu, a poslije toga, ako odbiju, onda im se ele natura, ta dađbina ili džizija koju plaćaju, tada se ne ubijaju. Međutim, ako se i tada pobune, onda se tek protiv njih vodi džihad ili vodi rat. Kao što sam rekao, draga braćo, ti krstaški ratovi nanijeli su dosta jada i dosta boli muslimanima u čitavom svijetu, pa čak i nama ovdje. I na ovim prostorima desilo je se dosta krstaških ratova ili genocida, kako i mi nazivamo, tako da su muslimani na ovim prostorima svedeni na manje beznačajne skupine koje bi u budućnosti ili u narednim desetljećima trebali da nestanu s ovih prostora i to je plan krstaša. Međutim, ono što jasno upućuje na snagu Islama jeste da ovi krstaški ratovi većinom nisu uspjeli, većinom nisu ostvareni njihovi ciljevi, osim osmog krstaškog rata koji je vodila Engleska na tlu Palestine kada su osvojili Palestinu, osvojili Kuc na čelu sa generalom Lembijem. Jedino taj krstaški rat je uspio ostvariti svoj cilj. I naravno, krstaši ili zapadnjaci, gledajući na neuspjeh tih krstaških ratova, poduzeli su druge metode u borbi protiv islama i muslimana. Naravno, diplomatske, političke, ekonomske, u kojima su mnogo više uspjeli nego u krstaškim ratovima. I ovo što se danas dešava u Afganistanu, taj napad, možda je donekli pogreška i izhitrenost Amerike, jer može im se to od glavu razbiti, jer oni znaju da krstaški ratovi nikada neće uraditi muslimanima ono što ćemo raditi politički, ekonomski i diplomatski ratovi. Zato su poduzeli raznorazne metode u borbi protiv islame muslimana, na prvom redu raspirivanje razdora među muslimanskim liderima tako da to bude faktor slabljenja muslimana. Zato ćemo naći danas među muslimanskim vođama da je ili među muslimanskim zemljama uglavnom da vlada mržnje neprijateljstvo. Malo je onih zemalja koji imaju tu bratsku i muslimansku suradnju. Drugo, cilj im je bio onomogućavanje formiranja i uspostavljanja pravednih vlada u islamskim zemljama. Naravno, sve ove tačke koje sada navodimo, To je izrekao francuski kralj Louis IX kada je bio zarobljen u Mansuri, egipatskom gradu, i nakon što je bio zarobljen, izrekao ove riječi koje se čuvaju u francuskim muzejima i izučavaju se dan danas. Dalje kaže, kvarenjem vladajućih sistema u islamskim zemljama, mitom i ženama, onemogućiti stvaranje jake vojske koja će biti uvjeđena da je vjerska dužnost braniti svoju vjeru i svoju domovinu, stvaranje zapadne države u centru arapskog svijeta koja bi se protezala od Gaze do Antakije. I naravno, ovo je bio postrijek i princip koji su poslije koristili krstaši u borbi protiv muslimana. Međutim, što se tiče metoda, oni su koristili razno razne metode, mi ćemo navesti samo neke najvažnije, najosnovnije koje se nas najviše tiču. Na prvom redu bilo je obračunavanje sa islamskim načinom vladavine ili hilafetom, što je veoma smetalo zapadnjacima u sprovođenju svoje politike i rušenja islamske civilizacije. Zato je definitivno 1924. godine ukinut hilafet, islamska vlast, koju su tada vodili Turci ili Osmanlije i na čelo Turske je došao, kao što znate, Kemal Atatürk, koji je dosta bola jedan na njom muslimanima. Turska je u porazu u Prvom svjetskom ratu bila osvojena od strane Engleza, Francuza, Grka, Italijana, koji su osvojili glavni grad Turske Istanbul i tada su da bi se povukli sa prostora Turske oni su uslovili turskim vlastima nekoliko uvjeta ili uslova da ih ispune pa će se onda povući. Prvi uvjet je da se Turska odrekne islamskog načina vladavine, to je da ukine hilafet jer znaju, bez obzira koliko je tada Turska bila slaba, znaju da taj hilafet objedinjuje islamske države i kada su islamske države objedinjene, ujedinjene na bilo kakav način, tada predstavljaju opasnost zapadu i zapadnoj civilizaciji. Drugo, da turska vlada obeća da će ugušiti svaki pokret od strane halifini i sljedbenika koji su željeli da povrate hilafet ta islamski način vladavini. Treće, da Turska postavi civilni ili ateistički sekularistički zakon umjesto islamskog zakona šerijeta i sve ove uvjete navedene tačke Kemal Ataturk je ispoštovao i naravno Turska danas predstavlja jednu sekularističku zemlju i jednu zemlju u kojoj su najviše ugrožena prava muslimana. Ne mojmo gledati na broj džamija, na broj hađija koji dolaze iz Turske, nego gledamo na općenito, na globalno stanje muslimana u Turskoj, gdje god bilo ko da digne glas za dobrobit islama na tih prostorima biva je li spriječen biva, uhapšen biva, obijen i tako dalje. Naravno, najbolji primjer je ova stranka Refat partija koja je veoma blaga i kako kažu liberalna islamska stranka, međutim ona im je smetala. I nakon ovih događaja u Turskoj, ministar vanjskih poslova e, Engleske pretrpio je oštru kritiku zbog toga što je priznate nezavisnost Turskoj. Bojeći se da se opet Turska ne vrati islamsku hilafetu. Međutim, on je odgovorio, Kaže, Turska je uništena zauvijek jer smo je odvojili od Islama i uništili hilafet. I nažalost od 1924. do danas sve su gori uvjeti kada je u pitanju Islam Tursko. Drugi metod zapadnjaka u borbi protiv muslimana jeste uništenje muslimana moralno i intelektualno kroz širenje ateizma i sekularizma i demokratije koju su oni sami izmislili. Svi ovi oblici ideje, to su izmišljene ideje radi toga da se uništi islam i muslimani. Nažalost, u mnogim muslimanskim zemljama uveliko vlada sekularizam, to jest odvajanje vjere od države, pa čak i ateizam. I naravno, u posljednje ili novije doba natureju neku demokratiju koju su oni izmislili i koja se ne sprovodi kada su u pitanju muslimani, što vidimo i na svojoj koži. Oni su imali u planu da među muslimanima ili muslimanskim državama osnuju ateističke škole koje bi trebale da odgajaju generacije na principima ateizma i sekularizma i u čemu su uveliko uspjeli. Jer kažu oni, mnogi su muslimani koji su išli na zapad i školovali se po zapadnim ateističkim školama, prolazili kroz te škole i vraćali su se sa napuštanjem vjere i ne samo to, nego su postali oštri neprijatelji islama. Jer danas u arapskim, naročito u arapskim zemljama, imamo na čelu ljude koji su se većinom ili školovali na zapadu ili su se školovali kod zapadnih ideologa I takvi ljudi su postavljani da vode države i nije čudo što danas oni vode najveći rat protiv buđenja islame muslimana. Nakon povlačenja kolonialističkih sila sa srednjeg i bliskog istoka, ostavili su te marionetske vlade koje upravljaju muslimanima i koje su produžena ruka zapada i zapadnja. I ono što oni zamisli, oni sprovode, što je najbolji dokaz jel, u Egiptu, Alžiru, Libiji, Jordanu i tako dalje. Dalje, treća metoda jeste rušenje islamskog jedinstva stvaranjem državica. Naravno, nakon rušenja hilafeta 1924. godine stvorene su mnoge državica i prije toga i taj način je veoma uspješan kada je u pitanju razbijanja islamskog jedinstva. Zato imamo danas desetine muslimanskih državica koje svaka za sebe vode politiku i svaka se brine o svojim interesima. Znači nije u interesu to islamsko jedinstvo i to islamsko bratstvo koje je princip islama nego su interesu je li lični principi i nacionalizam je iznad islama u tim državama. Nažalost, mnoge države islamske i muslimanske su bivale i bivaju u ratu, međusobnom ratu, kao što je primjer Iraka i Irana, kao što je primjer Iraka i Kuvajta nedavno i tako dalje. Dalje, oni nastoje da dovedu muslimane u sumnju ispravnost njihove vjere, u ispravnost islama, pa zato postoje instituti na zapadu, koji se bave detaljnim izučavanjem islama da bi na taj način bacivali sumnju e, u islam kao vjeru i na taj način odvodili muslimane od Allaha i Đelšanu vjeri. Zato ćemo vidjeti često pišu o višeženstvu u islamu da je to nazadno, da je to nije u redu, da nije ispravno, da je to zapostavljanje žene i tako dalje. Vidjet ćemo prigovaranja kada su pitanju šerijetske kazne, odsjecanje ruke za krađu, ubijanje za ubijanje i tako dalje. I oni kažu da je to vjera varvarizma, da je to vjera jeli, sile i nasilja. Na taj način žele odvesti muslimane od islama i uveliko uspijevaju. Zato ćemo vidjeti čak kod muslimana danas, kada spomenemo riječ šerijat i uvođenje šerijata, da je uhvati neki strah. Pomisli da je to samo ubijanje. Međutim, to je najbolji zakon, jer je od uzvišenog Allaha i taj zakon jedino obezbjeđuje pravdu među muslimanima, čak i među nemuslimanima koji žive u islamskoj državi. Dalje, kada je u pitanju džihad, govore da je islam najviše proširen džihadom, da je to varvarizam, da se ljudi nasilu tjeravali u islam, tako dalje, što naravno nije tačno. I na taj način žele da ubaci razne sumnje u islam. I ubacuju, nažalost, ubacuju te sumnje zbog činjenice da su muslimani u neznanju kada je u pitanju njihova vjera i slabo poznaju svoju vjeru. I nažalost imaju malo interesovanja za upoznavanje vjere Islama. Jer džehl ili neznanje je danas najviši neprijatelj muslimanima. Dalje, teži ka stvaranju diktatorske politike i vlada u islamskom svijetu. I na taj način guše svaki pokret ili islamski pokret koji se javlja u muslimanskim zemljama. Zato imamo danas na čelu svih muslimanskih zemalja u svijetu, imamo te diktatorske vlade gdje one odrađuju posao za zapad, gdje svakog učenjaka koji se digne da povede narod, da izvede narod iz e, gafleta, iz nemara, ubijaju ga ili ga zatvaraju. Svaki pokret e, islamski u početku odmah suzbijaju i guše i tako dalje. I naravno, to je ono što najviše boli i ono što se dešava danas među muslimanima je najbolji pokazatelj, najbolji dokaz ove činjenice. Nedavno kongres koji je održan među arapskim i muslimanskim zemljama u Devohi, je najbolji dokaz da su muslimani daleko odlutali od islama kada su pitanje njihove vlade, gdje su jednoglasno podržali američke napade na Afganistan. Kada je u pitanju ova tačka, američki orientalista Smith je rekao, kada bi se muslimanima dalo da žive u demokraciji, onda bi uspjeli, a samo diktaturom ih možemo udaljiti od njihove vjere. I ono što oni tvrde danas, da žele muslimanima ponuditi demokratiju, ili demokraciju, da svi ljudi imaju prava, to je samo jeli, varka i to je samo smišljena igra kod muslimana nema demokracije, što vidimo danas i čak i kod nas, kada su pitanje muslimani ili oni muslimani koji žele da praktikuju vjeru, nema pravila, nema zakona, nema demokracije, hapsije se, progone i tako dalje, optužuju se i to nije demokracija, to je najveći vid nepravde u ljudskom društvu. Dalje kaže, ne smije se dozvoliti pravim muslimanima da dođu do vojstva, Jedan od kršćanskih lidera je izjavio, kaže, islamski pokreti se razvijaju i naglo se povećava broj organizacija, još im samo fali liderstvo, znači fali im čovjek koji će ih povesti, koji će ih ujediniti. Nedostaje im novi Salahudin, Salahudine Jubija. Zato imamo danas primjer u Alžiru gdje su muslimani pokušali preko demokratije ili putem glasanja izbora da dođu na vlast i uspjeli su većinom jeli, glasova da, da preuzmu vlast, međutim tada je na scenu stupila njihova demokratija, vojska, sila, policija i tada su pohapšeni lideri i vođe, tada su mnogi završili u zatvoru i tako su jeli Alžirci izgubili tu svoju demokratsku borbu za vlast. Također imamo primjera jeli, u Egiptu i tako dalje. Zato hapse se i ubijaju osobe koje bi mogle biti lideri i vođe muslimana u islamskom svijetu. Dalje oni nastoje da se muslimani zadrže samo kao potrošači zapadnih proizvoda, Zato ćemo vidjeti danas Egipat, zemlju koja može biti najveći proizvođač pšenice u svijetu, e, danas uvozi pšenicu od Amerike. Nažalost, to je zbog pritiska jel, politički i ekonomski, jer jedna država muslimanske ne smije da se industrijski i privredno razvija, jer to bi predstavljalo opasnost za Zapad i Ameriku. Tako i ovdje kada je u pitanju Bosne i Hercegovine, oni ne mogu zamisliti da se na tlu Evrope stvori jedna država u kojoj će muslimani imati glavnu riječ, Zato su i pustili od 92. do 95. da se muslimani ubijaju, da se proganjaju, da se, da se jeli, progone i tako dalje. Da ne bi bile većina ovdje, tek su poslije uletili kao neki mirotvorci da spasi ovaj ostatak muslimana od tog masovnog uništenja. Također imamo primjer Iraka koji je bio veoma jaka država, tako da je jedan irački dinar iznosio 12 dolara. Međutim, Amerika nije dozvolila da se razvija ta muslimanska država, a s druge strane imali su veoma jaku vojnu industriju, što je još više plašilo Ameriku i zapadni svijet, zato su naštimali onaj rat sa Kuwaitom da bi srušili Irak, što je bio cilj cionista židova, i da bi ujedno, znači s jednim metkom ubili dva zeta, da bi se nastanili i da bi stvorili svoje baze u Saudijskoj Arabiji, radi možda neki drugi interesa kao što je nafta i druge stvari. Dalje, oni nastoje da pokvare muslimanske žene širenjem nemorala, i širenjem razvrata među muslimanima. Zato ćemo naći da u Palestini, da su židovi slali židovkinje, nakićene, nakinđurene, uljepšane među muslimane da ih zavode, ne bili počinili sa njima zinaluk, ne bili se odali razvratu i nemoralu. I takve židovkinje su širile drogu među muslimanima na takav način da oslabe muslimane, naročito omladinu, jer je omladina kičma jednog naroda. Omladina predstavlja budućnost jednog naroda. Jer ako želimo da vidimo kakav će, kakva će biti budućno, budućnost jednog naroda, treba da vidimo kakva im je omladina. I svega ovoga, draga braćo, zaključujemo zašto kršćani imaju ovakav stav naspram islama i muslimana. I svega ovoga vidimo kakav je u historiji bio stav kršćana i kršćanskog zapada naspram islama i muslimana. Mi kažemo, draga braćo, muslimani nisu teroristi. Muslimani ne žele nikome zlo. Muslimani žele da žive po islamu, po vjeri koja im je objavljena da slijede put Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i svima onima koji nisu u islamu nude islam kao spas na ovome i na onome svijetu. Kada su pitanju događaja, draga braćo oko Afganistana, ono što je Amerika uradila, to je se očekivalo napadnuti Afganistan, napadnu su muslimani, Ta naša braća u Afganistanu, kao što sam rekao na početku, ostavljena su jedinu uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Međutim, mi kao muslimani ne smijemo ih zaboraviti kada je u pitanju dova, jer to je ono što možemo sada da učinimo. Ono što brine i zabrinjava, kao što sam na početku rekao, jeste činjenica da su oni izdati i da su prodani od strane muslimanskih vlada i da su Amerikanci dobili podršku većine muslimanskih zemalja, na čelu je li sa Saudijskom Arabijom, Pakistanom i tako dalje. Čak su neki ustupili svoj kopneni prostor da američke trupe napadaju muslimane. To je ono što čovjeka boli. Jer u svakom slučaju, pa čak ako musliman bio kriv, ne smije se predati nevjernicima da mu oni sude ili ne smije se musliman ubiti radi ubijanja nevjernika, pa čak ga i bespravno ubio. Treba da mu sudi šerijat, Jer međutim ne ubija se, to je mišljenje svih islamskih učenjaka po tom pitanju. Znači kada musliman ubije nevjernika, ne ubija se zbog toga, nego može da se kazni, da se pritvori i da mu kadija po šerijetskom zakonu odredi neku kaznu. Zbog toga što nisu isti oni koji vjeruju i oni koji ne vjeruju. Jer musliman je na većem stepenu od nemuslimana, od nevjernika. I zato krv i život muslimana su zaštićeni dok život kjafira nevjernike nije zaštićena zbog toga što nema tu zaštitu, nema islama kod sebe.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 Ružno je zaista ono što sami sebi pripremaju, da se Allah Đelšanu na njih rasrdi i da u patnji vječno ostanu. A da vjeruju u Allaha i vjerovjesnika i ono što se njemu objavljuje, oni s njima ne bi prijateljovali, ali mnogi od njih su nevjernici. Sura El Maide 80. 81. ajet. Dalje uzvišen Allah Đelšanu kaže Ja juhe amenu la tetehidu ljehude van nasara ulija ba'duhume ulija ba'du. ومن يتوله منكم فإنه منهم kaže o vjernici ne uzimajte za prijatelje i zaštitnike židove i kršćane oni su jedni drugima zaštitnici a njihovi i onaj među vama koji za zaštitnike prihvati i ovom ajetu uzvišen Allah Đelešanu nas obavještava da onaj koji uzme za zaštitnike prijatelja a kamo li još da ih pomogne protiv muslimana da on od njih to jest od njihove vjere jer tako većina mu fesira komentatora Kur'ana komentaršu ovaj ajet To je veoma opasna stvar, pa čak i mišljenjem pomoći nevijenike u borbi protiv muslimana, jer to može čovjeka izvesti iz vjere. Postoje drugi kuranski tekstovi koji govore o tome. Kaže uzvišen Allah Đelšanuhu, La yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil al-mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah. Kaže neka vjernici ne uzmaju nevjernike za prijatelje pored vjernika, a onoga ko to učini Allah neće štititi i nema ništa sa Allahovom vjerom. Potpomaganje Allahovi neprijatelja protiv muslimana je dijelo kufra ili nevjerstva. Kaže uzvišen Allah Đelešanuhu Fema lekum fil munafiqine fijetejni Wallahu erkesehum bima kesebu Eturiduna en tehdu men adalla Allah ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء Kada zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje Allah vratio u nevjernike zbog postupaka njihovih? zar želite uputiti one koje Allah Đelšanu u zablude ostavio i oni bi, kaže, jedva dočekali da vi postanete nevijenici pa da budete kao i oni. I to je njihov cilj, kao što sam rekao na početku, i svoje zavisi prema muslimanima. Ovaj ajac se odnosi na ljude koji su bili u Mekki koji su riješima prihvatili islamcu, znači, izvolili su šehadet, a već je učinjena hijđa u Medinu. I oni su potpomagali mušrike protiv muslimana u Medini. Jedne prilike su izišli van Mekije, radi neke svoje potrebe. Pa su vjernici u Medini čuli za njih i neki su rekli Allahu poslanić će pusti nas da im glave osjećamo, znajući da su pomagali mušike. Dok su drugi govorili Allahu poslanić je kako da ubije one koji su izgovorili šehade, to jest koji su muslimani kao i oni. Pa je Allah Đeršanu objavio ovaj ajet, zašto se podvajate kada su u pitanju licemjeri koje Allah vratio nevijenike zbog postupaka njihovi. Znači nakon što su bili muslimani, zbog postupaka i zbog potpomaganja mušrika postali su nevijenici. Potpomaganje nevijenika protiv muslimana je dijelo licemjerstva i znak licemjera. Kaže uzvišen Allah Đelešanu, Bešir il munafiqine bi enne lehum adaben elima, الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا kaže bolnu patnju na vijesti licemjerima koji prijateljuju sa nevjernicima, a ne s vjernicima. Zar kod njih tražite snagu i ponos, a sva snaga i ponos pripadaju Allahu. Znači, Kada je u pitanju potpomaganje prijateljovanje s nevjernicima, to je znak licimira i licimjerstva. Zato danas muslimanske vlade imaju licimiran izdajnički stav kada je u pitanju Afganistana ova dešavanja. Oni vjerovatno se boje, mnogi od njih se boje i Amerike kao sile i raznoraznih pritisaka političkih, ekonomskih i tako dalje. I zbog te svoje slabosti imaju takav stav i stali su za Ameriku jer traže izet, to je snagu i ponos kod njih, jer misle da je snaga i ponos kod Amerike. I nažalost, kada pogledamo Arepe i njihovo stanje, vidjet da veoma cijene Ameriku i njihovu civilizaciju, njihovu napredak, a naročito jeli, u Saudijskoj Arabiji, Jordanu i tako dalje, u onim zemljama arapskog polotoka. Kada spomene Amerika i Amerikanci odmah dignu oči, jeli, pomisle da su oni ovaj vrhunac moći i vrhunac snage. I nažalost, ovo stanje, baš zbog toga što su muslimani, zbog svog slabog imana, takvom stanju da ponos i snagu traže kod drugih. A ponos i snaga pripadaju jedino uzvišenom Allahu Đelešanuhu. Kaže dalje uzvišen Allahu Đelešanuhu, فَتَرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَ فَعَسَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِهُ عَلَى مَا سَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ Zato vidiš one u čim srcima je nifak, licemjerstvo, kako žure da s njima prijateljstvo sklope, govoreći bojimo se da nas kakva nevolja ne zadesi, Allah će sigurno pobjedu ili nešto drugo od sebe dati, pa će oni zbog onoga što su u dušama svojim krili, pa će zbog toga kajati. Kaže Ibni Đerir, poznati mu fesir ili komentator Korana, ovo majetu, ovo je vijest o munaficima koji su prijateljovali sa židovima i kršćanima, a varali vjednike. I govorili, mi se bojimo da na kraju ovi ne pobjede, to je skršćani židovi, i da znači stvar na kraju ne pripadne njima. Zbog te svoje bojazni, znači okrenuli se proti muslimana i to je bilo dijelo licemijestva i odmetništva. Kada su u pitanju islamski učenjaci i njihovi stavovi naspram oni koji potpomažu nevjernike protiv muslimana, navešćemo neke izjave ili neke fetve islamskih učenjaka i oni prijašnji i ovi današnji. Kaže, upitan je Šir Suleiman ibn Abdullah ibn Muhammed ibn Abdul Wahab o ljudima koji javno ispoljavaju znakove licemjerstva, da li za njih možemo reći da su munafici ili ne? Kad odgovorio je kod koga se jasno vide znakove licemjerstva, kao što je udruživanje protiv vjernika, kao što je ostavljanje vjernika bez podrške pri okupljanju neprijatelja protiv njih, prilazak mušricima ili nevjernicima ako pobjede, povremeno hvaljenje mušrika, uzimanje isti za prijatelje mimo vjernika i slični znakovi, tada je dozvoljeno da za takvu osobu kod koje se nađu ovi znakovi da kažemo da je munafik i licemir. Kaže Ibn Taymi, rahmetullahi alejhi, ko od njih pribjegne tatarima. Mi znamo da je on živio za vrijeme kada su tatari harali muslimanskim svijetom i kaže ko od njih, to jest od muslimana, pribjegne tatarima, preče je da se bori protiv njega, protiv takvih. Jer kaže, među tatarima ima i oni koji su prisiljeni da budu sa njima, a ima oni koji to nisu. Znači, dok ovi koji su dragovoljno prišli, nevijenicima, tatarima, oni su gori od samih tatara jer su dragovoljno prišli, dok među tatarima ima i oni koji su bili prisiljeni. I kaže, sunet potvrđuje da je kazna odmetnika veća od kazne pravog nevijenika. Kaže šeh Abdullah, Abdulatif Ali šeh, prijateljovanje sa nevijenicima je nevijerstvo koje izvodi iz vjere, kao što je odbrana istih njihovo pomaganje i metkom, tijelom i mišljenjem. Kaže šeheh bin Baz rahmetullah ali na kraju, kaže iđma ili koncenzus sve islamske uleme je da onaj ko stane uz nevjenike i pomogne ih bilo kakvom vrstom pomoći nevjenike kao i oni. I ovo je veoma bitna stvar na koju se treba ukazati, draga braćo, jer čak i mišljenjem, ako pomognemo ili odobrimo ono što se radi vjernicima od strane nevjernika, tada možemo vrlo lahko izići iz vjere. Zato je bitno da znamo stav Islama nas ovakvih stvari, naročito ovim eh, crnim vremenima kada su oni koji se pridržavaju vjere tuđinci, pa čak i u svojim domovima i u svojim okolinama, stranci, na to je ukazao i obavijestio nas o tome Resul sallallahu alaihi sallam, u hadijskom je kaže, Islam je počeo sa strancima, pojedincima, i takav će se i vratiti strancima i pojedincima, pa blago tim pojedincima, pa su pitali Allahu poslanici ko su oni, koji su ti, pa kaže, to su oni koji budu popravljali kada većina ljudi bude pokvarena, Molim Allaha Đelešanu da nas učini takvi. Molim Allaha Đelešanu da nas učusti u svojoj vjeri. Da pomogne islam i muslimane u svim prostorima, na svim mjestima u svijetu. Da uzvisi islam i muslimane da nas ne ostavi bez svoje podrške i molim Allaha Đelešanuhu da vrati muslimane islamu na najljepši način, da ih pouči njihovoj vjeri, i da im vrati ponos i dostojanstvo koje su nekada imali, a to će biti samo ako se vrate i svojoj vjeri. Da vas Allah Žešanu nagradi, kul kao kavli hada, ostakfirullah li ulakum minallah gafur rahim. حمام السلم وانتفش الغراب أيا إسلام قد طال اغتراب أنانيكم بني قومي فإنا إنا القبر وانكسرت حراب حنانيكم فقد لاحت نوايا خلوا الذل قد كشف النقاب تسلى الكفر في هتك العذارى وإخواني همومهم سباب رأيت القوم قد لاحت بطون من الإتخام ليت القوم غابوا سنغلق دون حب النفس بابا سنغلبهم وإن خان الصحاب ولكن لن نحوز العز حتى نذوق المر تسقيه الصيام نذوق المر تسقيه الصيام فإن المر عذب إن سقانا به الإسلام ذا البحر العذاب فعذرا عاذلي إن القوافي ترانيم وألحان عجاب